Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Bueno, pois, moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Eh, estamos no programa Galegos Novais. Eh, estaremos durante, pois, dúas oriñas, pois, aquí en lingua galega e o equipo que compo... bueno, primeiro vou cos enderezos e despois vou o equipo eh, o, os enderezos son os seguintes eh, en galeu, eh, que o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é gmail.com alá nas vías de son pois temos a Fernando, moi boas tardes Fernando que se non fora por ele isto non salemos ao aire como solemos decir con eso de salir ao aire, en fin, que se tuveramos fora na rúa non sei que, que pasaría con nós, con constipados seguidos. Uh -huh. E o meu carón, pois, como cada xoves, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, aquí a Galegos Novais. Eh, bueno, poñemos un anaquiño de música para entrar en fariña, que xa Fernando nos estén por ali preparados, como os teléfonos e todo eso, de quen imos a a falar con eles. Así que, Fernando, dalle o play cando queiras. Fixen unha cruz na porta Outra na Pois baixamos un poquinho a música de Tranxuguei, eh, Tanxugueiras e vamos eh, vamos a falar pois con un convidado que Queixos Vallelongo alá no Bierzo. Uh -huh. eh, Xulio presenta a este persoaxe vale. que vamos a falar con el pois de moitas cousas. Sí, en primeiro lugar, darlle as gracias por, por saludar, vamos a darlle as gracias, saudalo sí. directamente. Moi boas tardes, Eh, Carlos. gracias por atendernos eh, este programa faise eco de que usted, mm, mm, como representante de Vallelongo. ¿Qué, quesos sos Vallelongo? Vamos a hablar en castellano porque usted es del Bierzo, pero no, aunque a lo mejor entiende bien el, el gallego. <laughs> Eh, el caso es que usted es uno de los que va a patrocinar o por lo menos van a participar el día 2 de abril en la 18 fiesta del botillo aquí en, San Boy de Llobregat, ¿no? y orgulloso de ello. Bueno, y, y, nosotros vamos a disfrutar de esos productos extraordinarios que, que nos podemos encontrar con, con, vuestra empresa Vallelongo, que por cierto, eh, productos que algunos de ellos con muchísimos premios, como por ejemplo el sí. pimentón, que parece ser que, bueno, decían que el pimentón de la Vera era el mejor y tal, y, y al parecer eh, el pimentón de Vallelongo también le, gana, ¿eh? Le da. Sí. <laughs> Actualmente sí. somos desde el año 2019 el mejor de España. <laughs> Pues ya bueno, pues... pues. eso. Eh, pues aprovechamos la ocasión para felicitarles. <laughs> Claro. Estupendo. Venga, vamos. Y, ahora hablamos de los otros productos, de muchos productos. En principio, quizás el más importante con el que van a participar en, la fiesta del botillo es el, los quesos, ¿no? Variedad de quesos tiene Vallelongo, ¿no? Sí, sí. Hacemos quesos tanto de cabra como de vaca mm -hmm. y todos naturales. No, no, utilizamos ningún aditivo alimentario. Ajá. Se consi consideramos que eh, no es compatible utilizar productos de un, fabricados en un laboratorio y mm. ser artesano. ¿no? Entonces mm. hacemos todo como se hacía antes. Artesano. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y sí, nos gusta sí. ese, ese estilo. Sí, señora. Bueno, yo, yo he leído ahí en, en, entre las cosas que me mandó Juan Pedro, el presidente de Asobecat, me decía que, que tenéis eh, queso en aceite, queso picante, queso negro de vaca, eh, quesos mini quesos y, y sí, queso, hacemos queso con, con pera. Sí, Ostras. Eso es, es el queso oficial de la Conferradina, de nuestro oh, equipo oh. de fútbol local. Oh, ah, mira, por dónde. Y, y, a destacar además, entre otras cosas, el vinagre, que, parece ser que es un vinagre también que, de, muchísimo sabor y, muy apreciado, ¿no? De manzana. Es un vinagre de manzana ecológico, no tiene sulfito ni tiene nada. Luego tiene ajonero que nosotros fabricamos. Caray y azúcar moreno de caña, una versión integral, una versión, y la otra versión miel del Bierzo. La idea es que sea un producto natural y, está muy rico además. Hombre, habrá que, <laughs> habrá que, a lo mejor habrá que probarlo. <laughs> sí, de eso em, la gente que asista a la, a la fiesta del botillo se va a llevar una botella. Jolín, o sea, bueno, eh, eh, hablando de todo un poco, eh, <coughs> lo que quizás vamos a destacar... Perdona. Tranquilo. Sí, sí. hablando de todo un poco, lo que vamos a destacar también entre todos los productos importante es mm, mm, que vosotros tenéis una página web que en la que pueden las personas que nos están escuchando, los, los, los, oyentes, pueden meterse en esa página, Valle, Vallelongo Quesos o vallelongo.com. ¿Cómo es? Es, es vallelongo.com, con V. Vallelongo.com. Y entonces pueden comprar en la tienda que tenéis ahí, una tienda online, ¿no? Bueno, nosotros, te explico, no vendemos online porque consideramos que cada uno eh, vive de lo que hace, ¿no? Y entonces le vendemos a unas 10 tiendas online que son las que nos distribuyen. Ajá, ah, muy bien. Lo vemos más justo que vender nosotros mismos. Entonces casi todos ganamos un poco. Ajá. Perfecto. Además, eh, eh, eh, se, redistribuye la, la, producción o, digamos, la posibilidad de venta, ¿no? perdón, que no lo he escuchado bien. Digo que se redistribuye la posibilidad de venta. Vosotros os dedicáis a la, producción y otras personas se dedican precisamente a que vuestros productos hacérselos llegar a casa, ¿no? Efectivamente. la idea. <laughs> Claro, que la, que la gente eh, pruebe vuestros productos de esa manera, así pues llevándoselos a casa, que mejor, ¿no? Claro que sí. De esos tiempos se corren, que está de moda llamar por teléfono que te lo traigan, pedir <laughs> por internet. Eh, sí, sí, Ajo Negro, ah, comentabas antes un momento que, que también, eh, eh, bueno, hacéis precisamente un, un extracto especial de, ese ajo, que, últimamente parece ser que tiene unos, unas características especiales y, y parece ser que se utiliza muchísimo, está muy demandado, ¿no? Sí, bueno, el extracto de ajo negro, todavía, bueno, estamos reformando nuestro obrador, que era a antigua casa de mis abuelos, en Ocero. Ah, sí, el <laughs> pueblo, el pueblo nos... Ocero, exactamente, que, que es un sí. pueblo del Bierzo bastante eh, curioso y, y, y, tradicional, bueno, que, que, que, que tiene pocos habitantes, ¿no? Pequeño. creo que tiene ochenta y tantos. Ya ves. Bueno, más que a mi aldea tiene. <laughs> verdad. De verdad que, que sí, Ocero es, merece la pena visitarlo, no solamente por el obrador que acabas de comentar, sino por algún obrador más tenéis, no solamente el de, el de los eh, ajos, ¿no? Sí, nosotros fabricamos todo en el, mismo lugar. Mm. Tenemos una parte orientada a los quesos, mm. que era la antigua bodega de mis abuelos de donde guardaban las cosas. Ah, luego, lo que es la vivienda, ahí se fabrica el, vinagre. Y luego el, pimentón está separado porque sanitariamente hablando no, es compatible con nada. Ah, bueno, claro. Entonces, un local aparte, claro, volvemos pimentón y, y básicamente es lo que hacemos, esas cositas, ajo negro, vinagre y los quesos. Bueno, y el pimentón. Y el pimentón, tiene una elaboración especial y además tenéis productos de, de ahí, del propio Bierzo, y cuando no os llega buscáis en, en, la, en la vera, en Extremadura. Sí, compramos en Murcia, compramos en Extremadura, compramos donde... Porque el, eh, hay pimientos buenísimos, hay pimientos buenísimos por ahí. y bueno, les quitamos el rabo a mano y la semilla y los molemos con molinos antiguos. Ah. Porque yo creo, nosotros hacemos todo de manera tradicional. De hecho, los quesos los pasamos a mano. Ah. Todo. Ah. Y, una última idea que hemos tenido, vamos a hacer pan. Anda. Pero pan, eh, no sé si alguien sabe por ahí lo que es el hurmiento, mm. hurmiento eh, <laughs> eh, bueno, eh, Urmiento es el nombre tradicional de la zona del Bierzo, pero masa madre te estás refiriendo. De la masa ácida que le pedía, es que a mí me contaban mis abuelos. Sí, nosotros, yo soy apasionado de todo lo de antes, me gusta mucho. ¿Cómo lo has llamado tú? Urmiento? ¿no? aquí se llama Urmiento. Entonces, Vamos a hacer pan con masa ácida, con la masa que se pedía al vecino. Sí, mm. sí, sí. al vecino, le pedías ese trocito de masa y te hacía crecer a tu masa. Ah, Queremos hacer un horno de leña, que la gente lo ah. vaya a visitar y que lo vean, para que vean que no hay trampa ni nada. Y es un pan que pesa el doble más o menos que un pan normal. Bueno, la idea es nuestra, es hacer todo natural como antes sí, sí, sí, y no perder esa esencia sí, sí, sí. en todo lo que hacemos. Es que donde soy yo, al, eh, al ur urmiento, ¿no? Formen. Eh, sí, eh, que eh, le llamamos formento. Sí, sí. Tien, es, pues un, será, será es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí viene, es, lo, es, lo, mismo. Es, eh, eh, eh bueno, tradicionalmente, es decir, lo, lo, lo digamos lo, lo rural es lo que priva en este caso. Y hablando de, de, de lo que nos bueno, comentábamos... algo más, yo, yo, creo algo más, perdona, ¿eh? Sí. Yo creo algo más. Sí. Nosotros bueno, hemos tenido la suerte de Amazon nos puso como el mejor vinagre del mundo. Tradicional. La revista Tendencias, el, queso de la Ponferradina como el de los mejores de España. Y nosotros analizando bien lo que hacemos, no hacemos nada diferente. Ah. Lo único que hacemos diferente para destacar es que lo hacemos como se hacía antes, miramos las lunas, y mi abuela miraba las lunas y le les ah. funcionaba. Sí, sí, y yo creo que, que, hay algo mágico que, que hemos perdido, mm, hemos perdido esa magia. Y, y, nosotros, por ejemplo, yo amaso, hoy hice queso de cecina con mi madre y queso de... No, ayer, ayer hicimos de la sí Y lo amasamos en una masera de madera, ah. de madera, y a mano. No cogemos amasadoras, porque hay algo... no sé si alguien me da la razón o no, mm. pero yo creo que hay algo mágico cuando uno hace las cosas así. porque nosotros vemos que lo que hacemos así es algo que después la gente le gusta, porque no sé, de alguna manera se transmite. o sea que aparte del pueblo, de las tradiciones, yo creo que mirar la luna, mirar esas cosas que miramos y, o hacer las cosas a mano, hay, algo más que no sé explicar, la verdad. Que no, creo ni en cosas raras, ni creo en eso, pero sí creo que algo hay ahí. Hombre, es que cuando tú te comes un pan que está amasado, pues tienes que pensar un poquito, como el vino de la Ribeira Sacra o algo así. Tienes que pensar el trabajo que se ha echado para hacer claro ese sí. vino y para hacer este pan. Caray, hay que cuidarse, hay que cuidarse, Carlos. Eso sí. es el, la miel, La miel. Que, eso, que, la miel es otro adjetivo muy bueno para, <laughs> para esto. Una, miel, habitualmente. Un ayudante, un ayudante para, para, para que te puedas cuidar. Eh, sentimos mucho como estarte, pero bueno, queremos, queremos saber más cosas. para mí es un orgullo, eh, Para, nosotros es una honra enorme que eh, tenerte aquí presente Dime. Cuando vino, eh, cuando vino Juan Pedro, a mm. hablar conmigo, me hizo mucha ilusión. De hecho, mira, tenemos que ir a Villalba a hacer un evento que, siempre voy yo, que nos hacen mm. allí, ah. y hemos anulado todo. Vaya. Hemos anulado todo, porque yo me hace mucha ilusión. De hecho, en prensa dije hace 15 días en el Dero de León, que, me hacía, que me hacía más, nos hacía más ilusión esto que cualquier otra cosa. muy vamos a sentirnos muy orgullosos. De y, verdad, yo me iré con mucha ilusión. Me gusta mucho gente del Bierzo que salió antes sí. a buscarse la vida, unos, otros, otros de otra manera, pero... Exactamente. Pues, yo soy de aquí y sé lo que había aquí. Pues la celebración... Pues la, celebración de este 18, que, que, que, son ya 18 años, o sea, que mayoría de edad, ¿no? Pues va a ser un, un, gran evento. Además, ya verás que, que, las personas que están... Eh, por culpa de la, pandemia, pues habrá una reducción de personal, que pero cada año pues eh, eran capaces de juntar nada menos que más de 300 personas. Hasta ahora... Ah, algún año hemos llegado a 350. Sí, sí. Y sí, chela, ¿eh? Pues sí, pues los vercianos de Cataluña, <laughs> ASOBECAT, Asociación de Bercianos de Cataluña, pues van a hacerlo. Ya verás que vas a disfrutar y vas a estar satisfecho con, la participación de los vercianos. y no vercianos, porque muchos catalanes... Muchos, eh, muchos gallegos también se va a acercar, ¿eh? <laughs> Seguro que van a disfrutar de ese, de, ese grande festival. Bueno, quería comentar, volver otra vez, volviendo atrás, es, muy, importante lo que estabas diciendo con respecto a la molienda del, del ah, pimentón. porque son, son, mm, o sea, se muele con un, con un molino que tiene la piedra natural, que no, es una no es una molienda con, con, <coughs> máquinas eh, especiales, sino que la piedra es diferente, ¿no? Sí, como... Como... Estos molinos son molinos que empezaron en los años 40 a, fabricarse. Bueno, iban movidos, movidos por agua antes, en todos los pueblos había molido, había un molino. Y ahora, pues después, en los años 60, empezaron a, a, meter motores. Y primero eran a manivela, arrancaban a manivela. y después, yo tengo uno por cierto, y después ya había, había los eléctricos que están hasta nuestra fecha. Ah. Se hacía con piedra de granito de la zona de Porriño. En ah. Porriño hay ah. todavía eh, fabricantes que se acuerdan, que decían que hacían piedras de esas. Sí, sí. Y, y es, la verdad es que no tiene ninguna ciencia. Nosotros yo creo que nos catalogan así porque al hacerlo en molinos de estos industriales que yo los he visto, hmm. sí. pues no es lo mismo que un molino de piedra que va despacito, eh. que lo hacemos, no sé, lo hacemos con alegría, le quitamos el rabo a mano, no tenemos ninguna máquina. Ajá. Ah. Todo se hace a mano, se echa al molino y se va moliendo y se pasa dos veces o tres las que necesite. Sí, sí, sí. Muy despacito. Un, secado especial también, ¿no? Bueno, la mayor parte se seca al, calor. Sí, sí, sí. Al sol, quiero decir, de manera natural, no se hace nada. Luego sí es cierto que tenemos una cámara de calor y lo metemos un día. Por ejemplo, si mañana vamos a moler, Pasa toda la noche en la cámara a 50 grados. Y al día siguiente está como si fuera un papel de periódico. está sí, y ahí es cuando huele muy bien. O sea que ah, tenéis, eh, seguro que los, eh, los chacineros, o sea, los que hacen... <laughs> Eh, los, embutidos. <laughs> bueno, estarán encantados pidiendo precisamente vuestro pimentón, ¿no? Es que no vendemos a industria. ah. Es que nuestra producción es pequeñita, somos una empresa pequeña, entonces hemos tenido ofertas de comprarnos la producción, pero no, lo vemos justo. Entonces lo que hacemos, de hecho en nuestra web, si entráis veis que no vendemos a industria, ah, porque preferimos que nos compre la gente uno un tarrito, otro una bolsa, eh, sí, sí, sí, sí, que si no una industria nos compra todo, pues se, perdió la gracia. Eh. Porque sí. Ah, entonces tenemos ese sistema de trabajo. Seleccionáis industrias porque no podemos servirles. O sea, seleccionáis la producción y al mismo tiempo también los propios clientes. que eh, mejor eh, la gente popular, la gente del pueblo que no, que, y, los propios usuarios, ¿no? Es, decir, si mi, madre y mi abuela hacían los chorizos en casa, por lo tanto el pimentón era una de las de las esencias, uno de los elementos importantes para para, todo eso. Entonces, eh, con razón, porque yo cuando en mi casa hacía la matanza y todo esto, el pimentón, que ahora que me acuerdo vine de Alberto. Una, <laughs> un, elemento importante. Aquí hay, aquí hay tradición de pimentón. Lo que pasa que siempre se ha hecho de manera tradicional, no es rentable. Sí, sí, sí, sí. lo que hacemos nosotros es más por vocación sí. que por, por como negocio sí, por eso tenemos otras cosas. Ah. claro. Porque da, mucho trabajo. De hecho, un dato curioso. a veces me preguntan el rendimiento. Y yo pongo el mismo ejemplo siempre. Eh, ¿Conocéis los cestos de plástico donde se meten las uvas? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues un cesto de, un cesto de plástico es un kilo de pimentón. Ah, caray. Un cesto lleno de pimientos es un kilo de pimentón. Y, hay, que meter muchos pimientos, ¿eh? muchos, pero muchos, ¿eh? <laughs> Mucho trabajo manual. claro, y la verdad que yo cuando aprendí hace unos años, fui a Carracedelo, a Carracedo, a Cacabelos, son los pueblos del Pimentón. Y me enseñaron en, sus casas la gente de manera desinteresada totalmente. De hecho, me quedaba hasta comer allí, en algún sitio. Gente muy buena. O sea que no, ah, no necesitaste eh, laboratorio. Tú <laughs> mismo lo, buscabas en las casas populares, ¿no? yo hablé con una señora que se llama Pilar, que le da vergüenza, una vez la saqué en la prensa y le daba vergüenza. <laughs> y, su marido y, unas, unos que vivían detrás de la farmacia de Carcelero también me echaron una mano. y, muy bien, solo me pidieron una cosa, que el pimentón lleva valiendo 24, 25 euros toda la vida y que no bajara el precio, me dijeron. Ah. Y solo te pedimos que vende lo que quieras, pero no vendas más barato que los demás porque... Eh, esto y estaría muy mal por mi parte hacerlo, claro, ya que me enseñaron. Y hemos respetado siempre eso. Sí, sí, el precio. Pues, eso pues pues, eh, es, un valor, es un valor interesante. Por cierto, eh, estabas diciendo que mm, tú procuras, qué quiero decir que procuráis tener todos los productos para poder eh, elaborarlos, todos de, cercanía, del Bierzo concretamente. Es decir, la, por ejemplo, las peras, de ahí también, ¿no? Del Bierzo, de, de una zona determinada. <coughs> de las peras son de la finca al Castro, de, que es la fruta más dulce del vier, de, España, por, cierto. que está en la montaña, en la montaña de Ponferrada, hacia el pantano. Esa finca es la que, la que nos da las peras siempre. Siempre, siempre. Hacia el pantano de Bárcenas, ¿no? <coughs> sí, es una finca muy grande. Sí que fue la finca junta más grande del Bierzo, junta, quiero decir. Sí, sí, Y ahora, ahora creo que ya no lo es. Y son gente estupenda y, y eh, siempre estuvimos, siempre me, me metieron la, la, pera ellos. Y los ajos también de, de, la los ajos, bueno, te cuento, nosotros compramos todo lo posible aquí. Las etiquetas aquí, mm. aunque es más cara, nos da igual. Eso de comprar por internet no lo vemos bien, porque A, mí, a nosotros quien nos da el dinero son, son la gente de aquí. Yo no veo bien ir a, Madrid a comprar etiquetas, por ejemplo. Mm. Compramos aquí las etiquetas, en León los tarros, las mm. botellas en León también, en Astorga las cajas. Sí, ah, muy bien. Y luego hay cosas que no conseguimos. Y el ajo, yo ahora, eh, porque por calidad, para hacer un buen ajo negro hace falta el mejor ajo morado. Es como para hacer un, una botella de vino buena, tienes que tener la mejor uva, ¿no? Ah, claro. Entonces, el mejor que he encontrado yo en España, no quiero hacer propaganda, que no llevo nada, pero es <laughs> cierto, según nuestras investigaciones, está en la zona de Vallelado, que está en, en entre Segovia y Valladolid. sí. Y vamos allí, voy yo una vez al mes y compro los ajos, sí porque es donde más calidad se ha encontrado. Y claro, para hacer el mejor producto tienes que coger siempre lo mejor. todo, claro. yo me estaba refiriendo a que eh, la, vuestra idea principal es coger la materia prima local, pero si cuando no se tiene, pues entonces pues, buscarla. Buscar la mejor que haya local también En otro lado, exactamente, es lo que decíamos. Nosotros somos muy regionalistas en ese aspecto. <laughs> la leche de Galicia, porque la leche de Galicia de vaca es la mejor que hay, no hay ninguna mejor que. No sé por qué razón. Sí, sí, pues vale. Pero eh, no sé si el pasto lo que es, pero ni en Asturias ni en León cojo esa calidad. He comprado leche en varios sitios, pero Galicia la leche de vaca es no sé qué tienen. No sé qué hacen los gallegos, pero <laughs> pero tiene pero da igual donde la compres, sea cualquier a Lugo donde quieras comprarla, que siempre te da mucha más calidad, más grasa que en otros lugares. Pues eh, eh, te damos la enhorabuena por, por decidir Por cierto, hay que, hay que destacar también en vuestra empresa lo comprometidos que estáis con el medio ambiente. Tengo entendido que además aprovecháis todo, que no, que no tiráis casi nada, ¿no? entonces <laughs> es que, así es la vida, así era cuando yo era pequeño. Claro, sí, señor. es que es así. Nosotros, por ejemplo, las tarjetas nuestras son recortes de etiquetas, que sobran. Sí, tal vez. Y, y es que a, nosotros nos da igual que nos digan estos cutres, nos da igual. No. Nosotros eh, eh, tenemos, creo que todos los que trabajamos, las mismas, las mismas creencias. y, eh, y, yo creo que aprovechar es lo mejor que hay y, el respeto al medio ambiente, por supuesto que sí. ¿Cómo vas? Es que yo veo mal envasar en plástico, tirar el plástico, no reciclar. Claro. hecho, una cosa curiosa. Sí, sí. nosotros hacemos moliendas en directo. Sí. Ah vamos a un pueblo que nos llaman y así, hacemos pimentón y la gente se lo lleva. Y lo hacemos en tarrinas de plástico que compramos precisamente en Barcelona, porque las tarrinas de cartón estas que van los helados no se pueden reciclar, hay que tirarlas. Y las de plástico se pueden reciclar. ¿Ves? Y, y, no, son más caras, pero, pero por ejemplo, quien compra una tarrina la puede reciclar, la puede llevar al contenedor de plástico. que las otras de los helados, estas marrones, no se pueden, hay que tirarlas. Ah, sí, Y también he visto, también he visto eh, ese anuncio que, tenéis con respecto al queso, a, al queso que son aceite con, con, cristal, los tarros de cristal, que se pueden reutilizar y que se, puede, y se pueden reciclar. Eso es importantísimo, el hecho de que... Porque eh, el plástico está haciendo mucho daño. Sí, bastante. Claro. Sí, sí. Y nosotros, eh, en, la medida de lo posible, siempre intentamos eh, tener todos los productos, que creo que todo reciclable lo nuestro, todo. Sí, sí. Y sí es cierto que hay aleaciones que no nos gustan nada porque son market, son son productos de marketing que piensas que se puede reciclar y es mentira, o, que vale para el papel y es mentira. Y utilizamos plástico en algunos momentos, de, bolsas de vacío son de plástico, evidentemente. Sí, señor. Pero en la medida de lo posible para nosotros es importante. Hombre, y pues eh, es un valor añadido precisamente a la empresa. Te lo agradecemos muchísimo. Eh, eh, Carlos. Mm, el día 2 nos vamos a ver. El día 2 disfrutaremos de tu compañía y de vuestros productos, de verdad. muchísimas gracias, gracias, por atendernos y a tener a continuar teniendo mucho éxito. la radio nos da un tiempo determinado y hasta aquí hemos <laughs> llegado hoy. muchas gracias por, por habernos... Estaría toda la tarde hablando con vosotros. <laughs> muchas gracias, de verdad. Hasta otro momento, Carlos. Que vaya bien. Un saludo. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquiño a música sí. esta de Tan Xugueiras para recibir a nosa a na seguinte convidada, non? Claro que sí. Que é Teresa Seara, filóloga galega mm. do batallón da, ali da Costa da Morte. Muy, muy Basta, batallón aspecto. poético que están, vamos, a traballar nese batallón que non vexas entre uns cuantos. Xa fai tempo, xa fai tempo. Ela, ela coñece moitísimo. Dalle boas tardes, veña. Pois vamos a boas tardes e seguir a falando con ela. Moi boas tardes, Teresa. Hola, moi boas tardes. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Eh, vostede como profesora, además como crítica literaria, ten moitísimo sí. que decir. Xa xa vimos na televisión de Galicia sí. eh, informando a todos os ointes de, de cousas interesantes. No, sí. Nos queríamos, eso, que os nosos ointes saberan tamén mm, algo moi interesante que do uh -huh. Batallón Literario da Costa da Morte, non? Bueno, encantado de estar con vostedes, así que agradecida son eu polo convite. <laughs> Hombre, bueno, non faltaría máis. Vostede moi eh, vamos, moi entendida dese aspecto porque según teño entendido, ou polo menos que o que, o que escoitei ou oí, vostede foi unha da que, das que mm, seleccionou un pouqueño parte do, dun traballo que se puxo eh, eh en, en marcha, non? Ben, a min eh, eh, co gallo do 25 aniversario do Batallón Literario da Costa da Morte que fue, se celebrou o ano pasado pois a editora Chanda Pólvora pediume que fixera unha selección dos seus membros con unha pequena introdución para sí. recordar ese feito que foi un feito que, como digo, xa pasou hai 25 anos, pero un feito histórico realmente fundamental a nosa uh -huh. literatura. Sí, Chanda Pólvora eh, publicou aquilo de Feros Corvos, non? antoloxía. Sí. <laughs> e vostede foi a que... antoloxía, eh? E vostede foi a profesora de crítica literaria que realizou o estudio introductorio e a selección dos poemas dese volume, non? Iso é. Sí. Uh -huh. Bueno, pois pues contenos, contenos historias tan interesantes porque a Costa da Morte parece que quedou un pouquiño mm, eh, esmorecida que eh, si en impás, pero ah, os poetas da Costa da Morte siguen existindo, non? Siguen existindo e ademais dándonos obras maravillosas Pois unha das membras do batallón literario é Marila Alexandre, que é académica na Real Academia, así que sí, claro. mellor imposible. <laughs> claro, claro. Un que sí. Que, mm, mm bueno, mm, destacar dentro do traballo que, que vostede fixo destacar unha cousa determinada é como a un fillo, non? O sea, todos todos teñen o seu o seu aquel, non? Pero sí. pero en realidade mm, quizás quizás tanto homes como mulleres ou máis homes que mulleres. Sí, naquel momento é certo que eh, había moita máis visibilidade dos homes que das mulleres. Sí. Había mulleres no batallón, foron algunhas delas deixando a escrita, polo menos a escrita uh -huh. pública, Hmm. É unha pena porque aí estaba Mónica Góñez, por exemplo, Xandra Tedín, que tiñan moito potencial, pero non seguiron publicando. Sí. Hmm. Pero as que había eran mulleres moi importantes. Aí estaba, que xa mencionei, Marila Alexandre, Marila, sí. Concha Blanco, que era xa unha institución dentro da literatura infantil e juvenil, a súa filla María Canosa, e, vai, e outras máis. Uh -huh e, e, e, do, e do, dos, dos personaxes ou das personas dos, homes de, de, que, que, que aínda algún deles siguen publicando eh, non, non teñen esa, aquelas reunións que facían do, pero, pero siguen publicando a nivel individual, non? Sí, sí, aí está Miro Villar, por exemplo, mm. non só publica poesía, tamén publica estudos, mm. eh, reseñas, quero decir, mm -hmm. a crítica literaria, o seu irmán Rafa Vilar, mm. Mon, eh, Modesto Fraga, Modesto. Alexandre Medium, mm -hmm. Estebo Creus, o seu irmán David, quero decir, de aí saíron grandes voces que naquel momento pois xa algún xa tiñan algunha obra publicada cando entran no batallón, outros vanse dando a coñecer xusto neses anos, gañan grandes premios, pero aínda que cun ritmo un pouco máis lento que naquel momento, eles seguen publicando continuamente. Sí, Modesto sigue sendo un gran activista nese, eh, a parte de digo de, de, de, de, de poeta ou editor poeta, pero sigue, sigue sendo un gran activista. Hai pouco faláramos con el que, que, que precisamente ali na Costa da Morte Tiviñe van, van facendo presentacións, van, van, van buscando eh, bueno, algún que outro editor, algún que outro poeta para poder facer eh, reunións entre eles, pero aquel pouso ou aquela mm, mm, non sei eh, eh ese son, fondo que, que vai quedando, non? Que, que dían Eh, eso xa desapareceu un pouco, non? Aquel, aquela xuntanza Claro, aquelo, aquela efervescencia hai que pensar que tamén eran todos moi novos, a maioría eran estudantes, a vida mm. vai cambiando, non? As, mm. as a, bueno, digamos, a, as necesidades da vida van cambiando. Eh, pero o que les fixeron naquel momento, uh -huh. aparte do, do aspecto literario, que era o máis destacado e o máis uh -huh. visible, eles tamén empezaron no momento en que ainda non se falaba da memoria histórica a reivindicar, e retirar da rúa a nomenclatura franquista, por exemplo. Uh -huh. Eles posicionábanse en movimentos antimilitaristas, cando ainda uh -huh. existía o servizo militar obrigatorio. Uh -huh. decir, eles fixeron unha dinamización de toda a zona da Costa da Morte que parte do que é a literatura, sobre todo a poesía, porque a maioría eran poetas, pero que se estende tamén a outros ámbitos. Uh -huh. Porque eh, deste xeito iban sacando, eh, salían, dixéramos, a poesía salía á rúa, non? Sí, eh, a primeira premisa que les teñen é que a poesía ten que ir a xente, non temos que esperar a que a xente veña a poesía. <laughs> Claro. De feito, claro, eles, por exemplo, dicían, onde está a xente? Pois está nos bares, pois facían recitais nos bares, por exemplo, claro, sí, señor. nas festas, en uh -huh. xornadas gastronómicas, noutros uh -huh. lugares xa máis frecuentes, non? Como as uh -huh. librarías, os centros de ensino, pero eles levaron a poesía á rúa, e que, uh -huh. de feito, no ano 97 constátase que fixeron máis de 50 recitais poéticos en espazos moi diversos. Eu sempre digo, case sempre digo o mismo, tiñemos que leválo ao Congreso tamén de, de, de cando en vez. <laughs> Era moi necesaria, sí. sí, sería, sería moi necesaria. Bueno, isto tamén se transmitiu mm, aos colexios, non? Vostede tamén falaba, ou polo menos eu entendín mm, na, na, na entrevista que lle fixeron uh -huh. aí na, na televisión galega, que tamén a, algo de pouso chegou aos colexios, non? Sí, eles, a ver, eran xente moi nova, había xente... Aí convivían, por exemplo, no grupo era algo moi interesante, que convivía xente pois con 14 anos, 15 con mm. xa persoas maiores, incluso na xa na terceira idade, que era, mm. por exemplo, Asunción Antelo, que era unha cantareira mm. eh, tradicional, non? Eh, unha persoa que era basicamente analfabete, analfabeta, perdón. Mm. Eh, e eles implicaban moito sobre todo a xente nova. Por eso mm. chegou a ser un grupo moi amplo. Mm. En canto ao número de persoas que estaban implicadas, chegaron a ser case 40. Carai. Mm-hmm. Ole. Claro. Sí, eran moitos, eh, pero era un pouco esa, esa idea que les tiñan de tirar pola xente. É certo que eles non foron o único grupo que houbo nese entorno a máis ou menos neses anos. Xa houbera un grupo en C anterior, mm. había un grupo en Mimianzo que tamén funcionaba eh, un pouco parecido a eles, pero sen tanta repercusión, outro grupo na Porta do Porto. É dicir, que era un pouco uh -huh. a idea dese momento, non, de xa que non podemos editar as nosas obras ou dalas a coñecer uh -huh. de outra forma, é mellor que nos xuntemos e con o noso esforzo colectivo conseguir iso. Uh -huh. Porque claro, a son dunha pandeireta tamén salía tamén salía unha poesía, non? Porque cantadas por esas señoras que cantan tan ben aí pola Costa da Morte e, eh, e en calquera pobo e en calquera aldea. Xulia, si. Sí sí, ademais eles eh, pois eh, non tiñan ningún pudor en subirse ao palco da orquestra, mm. Ah. mentre a orquestra descansaba e eles facer ali o seu recital, mm. eh, interactuar coa xente, é dicir, para eles a poesía era algo vivo, eles non admitían que a xente dixera que a poesía non lles gustaba, partían da base de que para que che guste, imos facer que a poesía che chegue, e unha vez que che chegue, aí vas ver que sí, que a sí, poesía sí. che ten algo que dicir. Exactamente, sí, señor, porque bueno. é tamén unha maneira de falar, que a poesía é unha maneira de falar. Eh, con, contaba o Eh, eh, teño escuitado algunha vez que dicían que metían os intelectuales metíanos na cárcel porque eran os que se atrevían a dicir a verdade. Sí, mm. eso xa, xa ven de antigo, sí, que sí, decían sí. que o poeta é o único que di a verdade e o único que paga por iso, non? Sí, eh. Sí, -huh. Bueno, eso xa ainda ah, eh, uh, podemos decir que hoxe en día pois pues, uh, bueno, un, un pouquiño retirado, vamos, sí. ocallá que se continue así, ¿no? <laughs> E se non agochase de outra maneira. <laughs> bueno, que que destacaría entonces mm, así como como máis alientable para todos, porque eso naceu no no no no, no 96, pero sí. hoxe en día pois pues, está eh, esmorecido, non? Aínda que haxa poetes que, uh -huh. que continúen mm, publicando, pero que que destacaría como máis resaltable, máis alientable comentade de, de, de ese batallón literario? Bueno, parte... máis importante, eu creo, que foi a gran dinamización que fixeron da poesía uh -huh. e da zona da Costa da Morte. Que pensar uh -huh. que a Costa da Morte nese momento tiña unhas infraestructuras moi malas, sí. estaba moi illada, sí. era uh -huh. difícil chegar ali, e entón eles eh, conseguiron que a Costa da Morte fose visible. Uh -huh. eh, eran, eran convidados a participar en congresos de uh -huh. poesía, en encontros con outros escritores, outros uh -huh. grupos convidábanos a ir a súa localidade a facer recitais, uh -huh. tiveron feiras do libro e incluso no uh -huh. ano 97 representaron a Galicia dentro do, do, do Festival Internacional que se celebrou na cidade cubana de Holguín. Uh -huh. Foron ali re, como representantes da intelectualidade galega, uh -huh. co cal eles puxeron a Costa da Morte tamén eh, no mapa, non? Eh. É dicir, focalizaron toda a súa enerxía en que a Costa da Morte tamén fora coñecida e fora coñecida como un centro de irradiación poética desde aí uh -huh expandiuse. Claro. É certo que duraron poucos anos, mm. estes movimentos eran moi efémeros, -huh. pero toda a obra deles que quedou aí, e todo ese xermolo, toda esa ilusión, tamén esa enerxía, eu creo que abromou, abromou nesas grandes voces que falábamos uh -huh. antes. Sí, señor. Pois eh, eh, o nome de Feros Corvos ten moitísimo que ver precisamente con esa eh, ferocidade da eh. propia poesía dese batallón, non? Uh -huh. Bueno, Feroz Corvus é o nome que les puxeron a súa folla bandeira, da que editaron catro <laughs> números, claro. e é un nome que les toman a súa vez duns versos de Eduardo Pondal, que ah. Feroz Corvus de Xallas, que vagantes andás, sí. e que les colocaban sempre na cabeceira da folla boandeira. Eh, sí. Eles eh, nos editoriais eh, recoñécense como Feroz Corvus, nomeanse sí. a si sí mesmos uh -huh. como corvos vagarosos, eh, sí. eh, polo tanto, a mí parece ha caído o nome para oh. poñerle o título a antoloxía. O sea, o sea, o, o, o sea que non sei se está Eh, esgotada ou non, pero que se si queren algún de, dos nosos entes eh, enterarse un pouquiño desa de grande eh, fervenza literaria, pois pues, hai que poñerse en contacto con Chanda Pólvora para poder eh, eh, coller eh, eh, non sei, ler ler un pouquiño de esa poesía, antoloxía do, do, do, do batallón literario, non? Sí, incluso Chanda Pólvora na súa páxina web foi editando fotos que conseguimos desa época, uh -huh. mala calidade, bueno, pero son fotos testemunhais, uh -huh. foinas colgando na web para que se poida ter aí ese arquivo uh mm. -huh. fotográfico para que tamén é importante, non? Uh mm. -huh. Recorder, recoller as imaxes desa época e mm. conservalas, sobre todo. Uh -huh. Perfecto, un, un, un grande traballo que, que nos destacamos aquí, pero ahora eu quería eh, porque a radio é cati, ten, ten cativo o, o, o horario. O tempo é cativo. Entonces eu quería destacar un chisquiño parte da súa trayectoria, porque non somente é vostede mm, profesor, sino tamén a crítica literaria e tamén algunhas edicións, algúns traballos tamén ten publicado. Uh, últimamente non sei se si, si podemos falar de eso, pero eh, sería conveniente que os nosos ointes souberan de que Teresa Seara tamén escribe. Bueno, eu escribo sobre todo, sí, crítica e eh, estudos sobre literatura, sí. Sí. Eh, Laio Bento eh, eh, ten vostede como vostede unha no. unha certa eh, preferencia, non? En Laio Bento non, No. <laughs> Eh, eu publico sobre todo pois en medios de prensa, en revistas, uh -huh. eh, por exemplo no Grial, publico asiduamente uh -huh. en outros medios. Publicada xa hai anos unha antoloxía en conxunto con Luciano Rodríguez, que era de, de poetas novos, e si publiquei algunha antoloxía de poetas sobre todo os 90, eh, unha en Venezuela e outra en México. Uh -huh. E tamén traduccións, teño, teño entendido que algunha tamén fixo, non? Sí, eh, traducín, eh, bueno, máis que nada pola amizade con Manuel Álvarez Torneiro que tivemos durante moitos anos cando lle deron o Premio Nacional de Poesía por os ángulos da brasa, el pediume uh -huh. que me encargara eu de facer a traducción ao castelán, sí. Uh -huh. Bueno, que eh, eh, en fin, que <laughs> que, que máis nos destacaría aparte deso de, de, que que vostede ademais foi unha grande mm, dinamizadora mm, nun certo tempo co, co, co, co, sendo presidenta do Xabarín Club. Bueno, eso unha das cousas que sempre me din, pero iso non é certo. Ai, non? Eh, non sei quen o puxo na Wikipedia. Sí, ah. <laughs> sempre me din os meus alumnos, os pobres sempre quedan un pouco chafados cando lles digo, pois, sin dicirvos que non. Entón, bueno, xa me gustaría ter sido presidenta Xabarín Club, pero teño que dicir que non, iso non é... Pero algo, algo deberio facer aí no Xabarín, por si non non mencionaba, non? Claro. Mm, Xa digo, non sei quen o incluiría aí na páxina de Wikipedia, descoñezo quen a elaborou, pero aí eu creo que me confundiu con outra persoa, porque nunca tive ningún tipo de vínculo co, ah, vale. co Xabarín. Bueno, pois, pues, eh, eh, eh, eliminada esa, esa eh, <laughs> referencia, o que nos queremos sí. é eh, que, que, que vostede nos, mm, mm nos queríamos dicirlle a todos os nosos entes e seguidores que, que, que vostede ten muitísimo que ver non somente, o sea, como crítica literaria, eh, como profesora, como filóloga de galego-portuguesa, pois eh, dinamizadora na, no, no, no, no, no instituto, non? Uh -huh. Sí, bueno, intentamos levar a literatura aos rapaces de forma máis amena posible, sobre todo agora que les pois entenden que a literatura é unha listaxe de nomes de autores e de obras, non? Uh -huh. Intentar sair desa dinámica, uh mm. -huh telos eh, en contacto cos autores e cos autoras que intentamos tamén traer o centro dentro das nosas posibilidades uh -huh. e intentar que vexan que a literatura non é algo que lle sea alleo, eso era algo tamén que quería facer o batallón non? Uh -huh. senón que é algo que está na súa vida que é importante para eles tamén uh mm. -huh. E vostede como, mm, como escritora e como, además como prologuista moi, moi, moi, moi reclamada non? na, na, con, con, de, grandes, prólogos, no? de grandes nomes como A ver que me, que me dixera Armando, que me dixera? Uh -huh. Mm. Ah, Yolanda, Yolanda Castaño, non? Es de, prologoulle obras a, a Yolanda. Sí, eh, sí, hai tempo que prologar algunha das obras de ya, Yolanda Castaño, sí. E o propio de Rafa Reina, Villar tamén, tamén non? Tamén de Rafa Villar, que tiven moita relación tamén da amizade con él, de Babeiga. Uh -huh. Bueno, teño a sorte de que me van pedindo, me van ofrecendo estes agasallos de ofrecerme un libro e dicirme, por favor, escríbeme unhas palabras, uh -huh. e para min eso é unha inmensa alegría, eso é, é un privilexio. Uh -huh. Tanto, pois- tanto como para como a persoa que yo que yo pide, ¿no? Claro. Tamén bueno, esperemos, pero... <laughs> sí, sí, <laughs> pues yo... si non, no yo pedían. Claro. É <laughs> solicitado. Bueno, ás veces, ás veces tamén aí hai moita relación de amistade, entón, polo cariño, non? Sí, sí, e sí. esas cousas tamén ás veces se orden, estas colaboracións. Sí, cariño, Así. pero tamén traballo, porque eh, para poder facer o prólogo tes que ler todo o que che mandan, e eh. entón eh. eso da, da, da... eso... eso, costou seu, eh? Claro. Sí, sí, bueno, eh, hai que intentar facelo o mellor posible, evidentemente, pero <laughs> eu sei que moitas veces é iso, máis a, a chamada do cariño de, da, sí. desa amizade, de dicirme, mira, por favor, ya que por ti, por quen es, eh, eh. gustaríame que esta viaxe a fixéramos xuntos ou xuntas, no? Uh mm-hmm. -huh. Neste libro. Uh mm. -huh. E entón, eu sempre considero un privilexio e un, un imenso honor. Eh, eu, por exemplo, cando fora nunha reportaxe que me fixeron para a Voz de Galicia, pois tamén me preguntaba, a mesma periodista me preguntaba, e se ti escribiras un día algo, quen che gustaría que fora o que che fixera o prólogo? E digo, pois un compañeiro que teño. <laughs> Cualquera. <laughs> Claro. Claro, claro. sendo, ami sendo amigo sempre eh, sempre, sempre dedicas un, un chisquiño máis de, de espacio para poder <laughs> sí. dedicarlle todo. A, además claro. dos eloxios que a veces eh, algúns convírtenos en peloteo, sí. pero <laughs> sí. non sempre é así, sino no. que pues, a profesionalidade vai por dentro e lógicamente mm. cando faz unha cousa dese tipo buscas o máximo posible de mm. ser sincero na, nese, nese traballo, non? Sí, sí. Uh -huh. Sí, claro, eh, tamén eu creo que cando hai unha relación persoal sí. entre dúas persoas xa hai unhas claves, non? Que sí. un xa coñece e que esas claves sempre están tamén na literatura. Sí. Porque tamén tamén che pode dicir, "Oye, que isto non está isto non está ben escrito, isto mm. non está, en fin, debe, debe ir por aquí." No. Entón, sempre sempre debes de agradecelo. Bueno, claro, dona sí. Teresa, que, que lle agradecemos moitísimo que para nós é unha honra tela aquí no noso programa, no humilde programa eh, eh, que, que, que estivera aquí connosco que perder estes minutos eh, a aprendendo con vostede mm, sí, cousas sempre aprendendo. Cousas moi importantes do, do batallón e da súa trayectoria. Que, bueno, xa temos o seu contacto e xa sabe que nun momento determinado volveremos outra vez a incomodala. Volveremos para que, a incomodala, non? Para que nos diga cousas mm, do seu traballo, ao mellor de algún artigo que... que que, que publica ou eh. de outras historias que encantados estamos de poder recibilas. Pois eu estarei encantada de recibir esa chamada cando sexa e agradecida son eu. <laughs> No, no, Moitísimas no. grazas por acordarse de min e por darlle este espazo a Feros Corvos. Claro. Oxalá que este traballo pois lles agrade aos lectores e aos ointes e se reencontren co Batallón Literario Costa da Morte que foi un grupo realmente excepcional. Pois, pois moi ben. Moitísimas gracias. Moitas... Chanda pólvora é o ah, que é o que ten que intentar Eso. darlle publicidade e distribución o máximo posible, verdad? Claro que sí, esperemos que sí. A Chanda Pólvora é unha editora que funciona moi ben e eu creo que o libro chegará aos lugares que ten que chegar. Pois Pois moi ben, moitas grazas Novamente... por acompañarnos esta tarde aquí Novamente... en Galegos Novais. Novamente moitas gracias. Ata outro momento, dona Teresa. Hasta Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Més de març, més de la carxofa a Sant Boi. Menús carxofers tallers, cuina en directe, joc d'escapada... Gaudeix del producte agrícola Estrella de Sant Boi, símbol de la ciutat i motiu d'orgull col·lectiu, amb activitats, ofertes i promocions. Més informació a www.santboi.cat i a Ràdio Sant Boi, l'espai més carxofer, els divendres a partir de les 12 del migdia al programa Dies de Ràdio. Més de març, més de la carxofa a Sant Boi. Organitza Ajuntament de Sant Boi. Col·labora Cooperativa Agrària Sant Boiana, Associació de Restauració Sant Boi de Gusta i Sant Boi Comerç. unha clase dos poetas descoñecidos e ignorados para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos son a poeta daqueles os que todo lles foi negado Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado A poeta analfabeta, poeta dos deserdados Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos Bueno, baixamos un pouquiño música aquí en Galegos Novais de Radio Boi e vamos falar pois cunha poeta a máis labrega tamén unha muller que aparte de cuidar as súas vacas tamén cuida a palabra e vamos a falar con ela eh, Ana, moi boas tardes Moi boa tarde. Moi boa tarde. Boa tarde, benvida. Moitas grazas por atendernos, Ana. Grazas a vos poeta labrega. Eso. Poeta labrega que, ademais, mm, mm, de, de atender o seu agro, tamén atende a... A, a palabra. A palabra. E, ademais foi elexida ou polo menos así sí. o fixeron en Traboada, dixeron, "Oye, este ano o mes de abril vai a comezar con unha cousa extraordinaria que é no 30 eh, na 30 festa do caldo dos osos haberá unha persoa galega que vai a facer o pregón. E correspondelle a dona Ana Vila Portomeñe. Parabéns por ese traballo. Sí. Moitas grazas. Mm, vai a ser un acto especial, non? Xa, xa o ten escrito? Eh, un cachiño, sí, mm, vai ser unha cousa moi sinxela uh -huh. eh, e, bueno, para min é unha honra, unha gran responsabilidade, sobre todo, pero bueno, eh, un orgullo porque ser, digamos, pregoeira na, na miña propia terra, no meu concello, eso é unha honra. 30 festa do caldo dos osos, o sea que, uh -huh. que eso vai a ser un acto importante. Non sei se pedirlle eh, que, que, que nos adiante algunha cousa con respecto a, a ese mm, pregón, pero o que sí é certo é que para nós, quen estuverá aí, eh, para poder sí. disfrutar con vostede. A ver, eh, respecto ao pregón, bueno, pois pues é algo, vai ser algo, o que dixen antes, moi sinxelo. Uh -huh. Por suposto, vai haber un poema. Uh -huh. eh, despois, bueno, eh, eh, estarei rodeada, eh, supuestamente, como a, nas edicións anteriores, pois pues de, de persoas, eh, de autoridades de, uh -huh. do Concello e eh, dos, dos Concellos limítrofes, non? Uh mm. -huh. E, bueno, pois pues eso, eh, unha emoción que te embarga xa dende, dende o momento en que mo comentaron, uh mm. -huh eh, eso de ser, digamos, eh, amosar que eres profeta na túa terra, porque sempre, casi sempre, o pregón o fixo alguén de Taguada, uh -huh. entón, bueno, mm, para min é o que dixen antes unha honra e é un acto que agardo xa moi especial para, para todos e para todas. Home. Como ben dicía antes, que va a ser sinxelo, o sinxelo que máis se gusta a xente. Home, claro. Se o que gusta. O que está. No, e ademais ela mm, mm, como como la brega que di sí. que pois eh, eh non mm, non por eso deixa de ser pois unha eh, persoa que, eh. que que gusta da, da forma de eh. comunicarse eh. e o feito de que, mm. bueno, pues pois, que, que for elixida para poder facer o pregón, eh, quer dicir que valoran o que teñen o carón. Sí, en Taboada eu polo menos todas as veces que con persoas que cas que teño falado eh, conmigo mesma na presentación de libros que teño autopublicado de todo eh, sempre, sempre, absolutamente sempre foron encantadores e eh, axudaron sempre que poideso, que poideron as, as persoas tabodesas Uh eh, -huh. Porque cantos eh, libros eh, tes xa no teu no teu haber? eh, autopublicados propiamente meus eh, teño catro e despois teño pois eh, dous eh, en colaboración sí, uh -huh. bueno, un en colaboración con dúas compañeiras que outra é Taboadesa e outra é Merida uh ah. -huh. eh, que autopublicamos as tres eh, que se chama Ama, Ama en Esencia mm. e despois, bueno, colaboracións en, en varios libros a maiores mm -hmm. hai outro que se presenta ahora o 26, que por desgraza non podo ir, mm. eh, en Lugo, eh, de varios autores, eh, coordinado por José Estevez, eh, por eh, no que colabora moita xente que ten saído aí en, en Radio Samboy. Sí, sí. Que, que, que nos estamos orgullosos e honrosos de, de, de de aquí, que ademais, a verdade é que é un, tanto que sí. un placer e un honra. Escoita, Ana, a, a ver, Dime. Mm, adica esta gandeiría. Eh, sí. Últimamente o traballo Eh, eh, pesado porque, bueno, pues aparecer, al parecer moitos gandeiros de, eh, están pedindo que lle axuden porque resulta que non teñen eh, alimento por, po, po, po ganado e tal, pero pero ti, como traballas tradicionalmente eh, eh, eh popularmente eh, eh, na, na zona rural, non terás tanto te, tantos problemas mm, a ver, no meu caso eh, teño unha explotación gandeira pequena claro. eh, os, mm, a meu gando vai de pastoreo uh -huh. eh, usamos, digamos, o, algo de penso porque, bueno, é vaca de sí, leite claro. pero a millor non tanto como a moita xente que uh -huh. ten unha gran explotación e que depende moito de, de forraxes e de pensos que veñen de, da afora non? Sí, sí. Eh, eu estou vendo nas noticias todos os días eh, bueno, no Facebook estuve un pouco desconectada porque ás veces levámonos mal internet máis eu <laughs> entón entón, bueno, pues pois por, eh, por lo que fuese, pues, tuve aí unha, unha tempada un pouco Uh -huh. apartado eso non eres única non eres, as... nese aspecto non eres única <laughs> no. hai unha tal Nieves eh, <laughs> que, sí, que aprecio moito a Nieves. Que nós tamén sí, apreciamos moito. moi tamén tamén ten aí eses eses sí, baixos. Non se leva, sí, hai veces que non se leva ben, dice. Ten eses baixos, ten. <laughs> que nós deseamos desellamos pero, aquí. Pero bueno, tú estábamos falando que outra xente pois trae ten que pois depender sí. de penso que lle traen e tal, pero tú penso o penso telo aí, porque tú soltas eh... vacas no prado, aunque lles tiñas que dar algo, pero tes o penso aí. Sí, normalmente na, na miña gandería, como dependo solo, somente, digamos, do que temos nós, uh -huh. da nosa forraxe, eh, inda que lles tiñas que dar penso, pois, bueno, te, uh -huh. eh, se lle vemos dar moito máis, pois, bueno, como fai moita xente, está reducindo a ración que lle dan de penso, uh -huh Eh, pero bueno, se non hai suministro ni nada, chega un punto que ses animais pois non poden sí. eh, dar o leite. Entón, claro. bueno, hai explotacións que están con créditos porque aumentaron, eh, bueno, é unha situación moi complexa, pero sí. non só por os gandeiros, senón para para xente que ten outro uh -huh. tipo de negocios, eh, toda esta isto que está pasando, pois uh -huh non te percute sí, sí, todo no. de, de mala maneira. Eh, sí. Nos queríamos eh, destacar o feito de que, que non tes tanto problema con respecto a ese traba, a, a, a esa a, na túa explotación gandeira eh, que desexamos que, que teñas éxito e que vaya vaya todo ben, con, con ben. Eh, vamos a <laughs> va, vamos agora a falar, aparte de que vas a, a <laughs> dedicar algunha poesía a, ese, a esa festaza que son 30 anos xa sí. do, do Festa sí. do Caldo dos, dos que, que, en que consiste esa Festa do Caldo dos Osos? A ver, é unha festa tradicional mm. eh, que leva xa, bueno, xa digamos, vamos por a 30 edición. É unha festa que se cele, empezou a celebrar aquí en Taboada porque prácticamente o plato gastronómico do caldo do osos é típico de, de aquí, de Taboada. Mm. Eh, é un prato que bueno, bueno, as persoas que coñezo de toda a santísima vida, feito con, con na matanza, cos osos do, do mm, porco. Do porco. Mm. En, sí, -huh. Normalmente, concretamente, da, da solana. A, ah, os, eh, a soa. A, uh -huh. a espina, a, espina, a espina dorsal, non? Exactamente, uh -huh. con esos eh, con eh, este ano fanse con garbanzos. Ah, eh, uh ah, -huh. Mm, ah. eh, bueno, fano todo o mundo con garbanzos, fai moitos anos, sí. moitísimos anos, eu lembro que o facían con favas, incluso hai xente que o sigue facendo con favas, uh -huh. porque claro, non había os garbanzos aquí. Claro. Uh -huh. Entonces eh, usaban a, a fava. E antes tamén había xente que lle botaba pois os, os, os sesos ou os miolos ah. sí. da, da cachola, sí, sí. ahora normalmente, bueno, é unha miña casa non o fago, uh -huh. en algún sitio síguense a facer, Eh, e nada, así. E alguna pataquiña para que lle dé algo de espesor, Pero, eh. e despois un toque especial de pimento e eh, <laughs> tal, para que lle dé sí, un gusto. que lle dé un, un gusto e un, e un colorido, non? <laughs> Exactamente. color, bueno, cada, es... en, cada, en cada sitio fano Eso é o tradición, a tradición e o sal normalmente, non? Uh -huh. Pero bueno, despois cada xente ten a seu, o seu toquiño porque hai xente que lle bota o laurel, eu por exemplo na miña casa non, non pero bueno, hai aí uns toques e unha cousa que lle dá un, un, un sabor exquisito a cada paladar. Bueno, e ese, ese sabor vai acompañado dunhas letras, dunhas poesías extraordinarias, pois pues, ainda mellor. Ainda mellor, é como entra. Claro. <laughs> Bueno, seguro que algún hasta lle pon un, un, un chouriciño. Bueno, o, o, caso, o caso é que o caso é que, bueno, lástima, agua non poder estar aí para poder primeiro disfrutar da tua compañía que, que debía ser eh, algo de, eh, extraordinario. Extraordinario. Yo, e segundo por, por pues, pois, eso, Por certo, nalgúns concellos, eh, non sei se hai en Taboado fan, nalgúns concellos esa festa faise tan popular que ademais regalan unha, unha taciña de caldo ah, sí, a, ta, a taza que onde van a tomar o caldo. Eh. Ajá. Sí. Aquí, eh, bueno, antiguamente nos, nestas edicións pasadas, bueno, digo antiguamente porque levamos dous anos que xa con isto da pandemia, pois pues xa sí. parece que fai sí, séculos que, que non, sí, non hai sí, nada, sí. non? Pero bueno, eh, hai unha taciña eh, pagas me parece que un euro, un euro cincuenta, un no. algo así, e despois degustas o, o caldo nesa, nesa taza no. e levas a taza de, de recordo para, para Claro, hombre. Sí, sí. No, no, eh, por eso, por eso decía que, que sería interesantísimo pues eso, poder sí, eh, sí. Más bueno, poder estar ahí tanto. Eh? Te, eh, Sobre sí. todo para disfrutar da compañía de Ana. Oh, oh. <laughs> Moitas tamén, grazas, tamén, tamén. pero bueno, o importante tamén se, eh, tamén é que todas as persoas que, que decidan visitar eh, o día 3 de, de abril, pois a Festa do Caldo dos Osos, que lembren que nos distintos eh, restaurantes e bares uh -huh. eh, fan o propio menú co, do caldo de osos, uh -huh. eh, costela, uh -huh. eh, asada de porco, uh -huh. e eh, despois de postre a típica filloa de, de sangue, a típica oh. filloa de... de Ese é o, o, o menú típico de toda a casa labrega, digamos, e tamén da festa do caldo de osos. Ah, moi ben, estupendo, claro. Eh, que eh, eh non podía quedar sin postre. Eu eu non podo resistirme, mm, Ana, eh, eh, de, de, pois, de nada, se, se este ano non pode ser, po ano, pois vos aquí con, con moito cariño. Eh, pero non, pero digo que non me podo resistir sin, sin ler parte do... Eh, a ver, mm, teño certo vezas, non? Ya, ya algunhas cousas mm, das que me enamoro de vez en cando, pero o, o que lin aí nunha, nunha páxina, pois eh, que quero que os nosos entes saiban dela. Muller de aldea, muller labrega, son as túas mans a garimo da terra. E esa vaca desperta de, paisa, de paisaxes ledas vai facendo casa de comida chea, xunguidas estrelas. E iso é teu. Uh mm-hmm. -huh. Sí, ese é meu. Sí, sí, sí ostras. <laughs> Sí. É, dicir... é que, a ver, eh, eu son da aldea, uh -huh. eh, sinto-me orgullosa de ser unha muller da aldea, eh, a, a miña forma de escribir, pois é, digamos, uh mm-hmm. -huh. unha forma de que me sae do corazón cando teño que sí, escribir sí, sí. algo, e de feito teño moitas faltas, moitos erros, sí. porque ás veces, bueno, pois escribo según me sai e non me gusta cambiar digamos, ou retocar o que o que, o que sinto nese eh. momento. Eh, bueno, os, er, os, os erros son para aqueles que queren estudiar demasiado. Eh, escoita, Ana, que... Dígame. Mm, Refírome a eses traballos teus, a esa, a esa túa poesía La Brega, que mm. na que comentei mm. ahora mismo, por certo, por certo porque tú mm. La Brega e, e, e da aldea mm. e tamén mm. das a coñecer pois pues, parte do teu cariño que entregas precisamente ás vacas, non? Porque eso esa ulti, esa vaca desperta na, na, na, que, na que falabas. Pois pues entonces é algo co que eh, traballas e eh, eh, eh, das a, a coñecer mm -hmm. diariamente, non? Sí, sí. Sí todos los todos los días eh, dende as sete da mañán, digamos, ou un poquinho antes hasta as 10, 12 da noite, estamos aí pendentes eh, das, das, do gando, que, por certo, para min, eh, as vacas é como se fose familia, é dicir, claro. cando unha vaca xa vai bello, ou enferma ou ten sí. un parto difícil, para min eh, as miñas vaguas saen como para outra como para unha persoa, non? Igual, entón, bueno, claro. Si Sí, ese cariño que tes precisamente sí. do traballo polo traballo que de, que lle dedicas, non? A maneira uh -huh. de ser eh, uh -huh. como como galega en sí é como como uh -huh. eso, gandeira. De gandeira, eh, que? En gandeira. <laughs> Eh, eu queria eh, facer unha pregunta. Que que din os teus fillos? Que tes un ou dous? Teño un só de momento, ah, ah grazas bueno. a Deus, está ben, eh, bueno, non conto ter máis, pero nunca se sabe. Eh, <laughs> eh, eh bueno, a él encantanlle, eh, decir, encantanlle estar na aldea, vivir na aldea, pero en principio, tal e como ve as cousas, ir tira máis pola música e por a informática ah, que, por que bueno, por o gando. Sí, é sí. moi amante dos animais, sempre foi, sí. pero en principio non se plantea de decir, bueno, pois seguir na explotación, pero bueno, eso de hoxe, a mañá se cadra, pois, cambia. Pois cambia. A veces cambia a túa faceta, porque que che dice a túa faceta, aparte de la brega, e eh, despois escritora e eh, todo que miras tanto polo medio ambiente? Eh, a ver, a min gustaríame que seguise eh, o meu fillo ou calquer persoa que seguisen nas aldeas uh -huh. habendo eses fumes, eses, es, incluso ás veces eses rifirrafes, digamos, entre veciños, sí. que, bueno, todos nos <laughs> levamos ben, pero ás veces temos os nosos, sí, sí. as nosas cousas, non? Eh, que me gustaría que as aldeas que estuvesen e seguisen estando aí funcionando porque é unha forma de conservar a natureza mm. eh. e é unha forma de que o medio ambiente pois pues, este, digamos, mm, coidado, non? Sí, que, que siga respirando, pois pues, que respiren as casas e, e máis a, a natureza porque, como digo eu, cando pasas por unha aldea non ves que sale o fume pola pola chiminea mm. ou bota fumeiro, mm. dices malamente, que non hai vida. Pero cando pasas por eh. un sitio que, que sale o fume, dices, que hai vida. Mm. Eh, Mm. María Leva. Nos, eh, bueno, se me permitides, sí. eh, fai uns días, non me lembro ahora concretamente que día foi, eh, uh -huh. retransmitiuse por a televisión galega dúas, uh -huh. un documental no que eu puxen os textos, eh, bueno, tamén outras persoas, non? Ah, eh, foi sobre as aldeas. Verde acorda a idade, non? Eh, exacto, sí. Uh -huh sí, aí sí. vese eh, na zona de montaña de Fonsagrada, eh, Ribeira e eh, todo por alá sí. eh, a tristura que, que queda na, na, sí. nesas aldeas, no? Sí, e eso para min eh, Doime. Son vaguas, eh, vaguas que sí. se perden, que non sabes a onde van, sí. sí. nin como nin onde quedan. Mm. mm. Eu dixen un día que non me gustaría que as aldeas eh, chegasen a ser unha lenda, mm. pero mm, oxalá me equivoque, oxalá sí, sí, me equivoque. Sí, sí pero pero bueno, nunca se sabe. Eu mm. quero que sigan sorrindo, que sigan chorando, eh. bailando, cantando eh. eh, <laughs> e discutindo eh, eso. de vez en cando. <laughs> Tamén. de cada hora en vez que se discuta algo. Exacto. Bueno, eh, o gallá, o gallá que todo eso... O gallá. Mm, mm, eh, sí, sí. sí E tamén eh, o feito de que se faga se, se poña ese documental ese, se, dé a coñecer tamén fai que, que, que se valore precisamente sí. es, eh, o, o rural e a, e a forma de vivir tan, uh -huh. tan sinxela e, e tan básica, non? Sí. Mm. Sí, porque ás veces, bueno, é dicir, ás veces damos unha visión do rural que realmente uh -huh. non é a que é. É dicir, o rural ten as súas cousas moi bonitas, a súa fermosura de postal, uh -huh pero bueno, tamén ten o traballo, ten eh, os problemas e ten moitas veces o que decimos, lama nos camiños sí, ou eh. tropezós e, e todo, é sí, sí. Dache tempo. Eh. Como ben disti, Ana, o rural non é só paisaxe. Non. Non. Hai algo máis. Bueno, xa sí, hai moita moito moito detrás. Oxalá fose o paisaxe todo este que queremos todos de uh -huh. dunha Galicia bonita, falo de Galicia porque son galega, non claro. todos paso mesmo, non? Queremos que as aldeas ou a España está vaciada que non exista, que siga yeah. estando bonita. -huh. Mm. Pero bueno, non non pode ser todo posible. Non. E sobre todo o, o que falamos do que estamos vendo últimamente, entre sí. as guerras ou pues... que saímos do Covid, yeah. eh, a subida dos dos precios e eh, os salarios que se quedan sí. onde están. Sí. Entonces, claro, ese complexo, pero bueno, sí, sí. Quero, malo será. Quero darlle a coñecer a todos os nosos ointes unha cousa importante e que hai que destacar que a túa páxina eh, poetalabrega.upside.es que uh -huh. aí uh, nos que queiran saber algo máis desa poeta labrega Ana Vila Porta, Portaveñe aí poden atopar non somente eso sino uh, imaxes e uh, o propio contacto uh -huh. si queren uh eh? -huh. como tes tempo para poder dedicarlle a, a, a túa gandeiría e despois eh, eso, escribir <laughs> esplayarte <laughs> Bueno, para escribir eh, é, doado eh, porque escribir no, os poemas saen cando pues, a esto de pastoreo nos momentos que teño así claro. eu que sei que vou co neno a, a música ou tal, que estou esperando por el uh -huh. ou cando certa, eh, que antes eh, sempre levaba unha libreta e eh, sigo a levando eh, cando estou cas vacas, pois hai xente que di, claro, estás cas vacas de pastoreo tes tempo, pero bueno, non é só mm, estar tempo, no, é dicir, eh, claro, hai que atender, vacas, non podes... eh, ao mesmo tempo tes que limpar os arredores un pouco, <laughs> claro. é, <laughs> non é todo tan tan sinxelo, non. No, no, no. Pero sempre ta, sempre hai un, un momentiño. Sí, buscas espazos, é o que te eh. dis, non? Sí, sí, Con sí, mesmo sí. tempo ya que Ya a páxina <laughs> a páxina web esa que dice dixeche ti, pues bueno, foi un algo que empezou a facer, digamos, o meu rapaz sí. para facer aí unhas prácticas, e bueno, ainda está aí a medias, pero bueno, algo sí, algo muy, do que do que hai. Moi bonito, por iso eu, sí, sí. é moi bonita, eh, aínda que sea cativa como dis ti, pero pero moi interesante, moi bonita, ademais. Claro, a, sí, señor. As, as imaxes que existen tamén son extraordinarias, vente venta ti en directo. Eh? Sí, sí. Claro. A que sí. Fermosa natureza que hai aí, sí, sí, señor. Sí. Fermosa, fermosa de, esa paisaxe. De verdade que para nós é un placer e unha honra. Eu, xa, xa, xa sabes que te admiramos, eh? que, que e, e desexamos moitísimo éxito nese, nese pregón que vas a, a realizar, seguro que vas a disfrutar e vai, moita xente te vai a felicitar. Mm, nos cando falamos co, cos nosos, co nosos eh, entrevistados dicímoslle que cada vez que falamos con eles despois van a ter éxito porque somos sí. talismán con, para eles. Con eles sí. Ou seja, que xa sabes, algún A verdade Alguna... A verdade que o éxito, o éxito xa é pois eso, ter o cariño de persoas como a, como a vos eh, e coñecidos eh, como, como de todas esas persoas que teñen saído aí en Radio Samboy, sobre todo como Nieves, que ah. é unha das persoas que, que aprecio moitísimo, eh, entonces ou Emilia, ou, mm. bueno, en fin, hai un montón de persoas que podo nomear. Uh -huh. Eh, e, eh, e o éxito eh, está aí de, de que esteades con, con nosco e eh, nos podamos estar con, con vosco. Hombre, de verdade que xo agradecemos moitísimo. Ademais, perder tempo con nosco eh, eh, non todo o mundo fai. No. E, e, e ti tan amablemente cada vez que te chamamos sempre nos recibes moi agaremosamente. Sí. De verdade que xo... Nunca se perde, nunca que... se perde o tempo, nunca. Que xo agradecemos moito. por... unha persoa, eh, se pode unha persona darlle un sorriso ou animar de algún xeito uh -huh uh -huh. a calquera de vos, a nós mesmos uh -huh. ou as, a todas as persoas que, vos que, estén, que vos están escoitando ou que nos están uh -huh. escoitando eh, se lles podemos facer eh, un momentiño solo, olvidar eh, un pequeno problema que teñan eh, no. ou sorrir, eso xa non é perder o tempo, é unha grandeza. É, unha, é, é tanto que sí. Grazas, grazas. Mm. <laughs> Es, escoita unha cousa, nesa, nesa túa mm. gandeiría, eh, pequena explotación familiar, tamén eh, en algún momento pensaches en dicir, bueno, vou, vou facer un pouquiño de queixo tamén, xa que teño aquí estas pois, vacas tan bonitas. Eh, Acabo de facelo e eh, fixemos pois eh, <laughs> estos días que eixo porque dixemos, bueno, pois pues empezan cago, ca folga, igual non veñen <laughs> recoller o leite, eh, vamos a aproveitar eh, e facer queixos. Be... Eh, entre meu marido e máis eu, pois pues, decidimos ¿Va? facer eh, eh, uns e fixemos catro queixos. <laughs> Mira, ves, ves? Ou seja, que, pois que xa non... Tes, xa tes unhas semaniñas. Non iba eu descarrilado para, para saber que, que esa, esa explotación galega. É dicir, que, que está un sen parar. Sí. Eh, un... sí. Uh -huh. Nunha aldea así. Home, quero decir que os, os queixos que hai agora, ou que facemos agora, aquí na explotación, non é o mesmo queixo que, os que se facían, por exemplo, meus avós ou meus pais, non? Sí. Antes as vacas andaban eh, nos carrascos, no monte, comían... Sí. Eh, non comían penso ningún, ni, mm, nin claro. o silo, é dicir, comían erva verde, erva eh. seca, mm. e... Eh, e estas cousas que de antes, non? Sí. Entonces agora, bueno, pois pues, eh, uh -huh. non é o mesmo sabor, no, saben no. moi ben, sí. porque son caseiros e saben, bueno, Os sí, meus, sí. Eh, sal, eh, teño que decir que saíron moi vos. Non oh, esperara que saían tanto, pero bueno. Bueno, os, saíron moi hasta, vos. Hasta podes facer unha sección da propia candeiría para decir, bueno, vou facer uns queixos porque a manteiga que, que sai de aí sí. co esa leite é, con, é, é natural de todo, sí, o sea, eh. que eh. non Sí, sí, sí, sí, sí. Eh. De feito, eh, comentarome, eh, bueno, e vivino en propia experiencia, eh, dun primo que teño, sí. que saliu intolerante á lactosa, mm. e resulta que, en cambio, el viña aquí a nosa casa e se zampaba, pois, pues, eh, ao mellor un litro ou litro e pico de leite sin problema ningún. Claro. Eh, entonces a nai falou co, co médico e dixo, pero é que vai á aldea e toma leite non pasa nada. E mm. dixe que a lactosa natural do leite eh, non ah. é mala. Ah. O que ah. malo é os aditivos que andamos ah. usando despois. Eh, eso, eso, <laughs> os eso pro, malo. Os produtos que lle engaden en, sí. eh, eh, industrialmente, claro. non? Cando collen claro, o que pasa que Claro, a xente da hora de que, a que está acostumada a, a tomar o leite de, de, de supermercado e todo eso, este leite da casa faiselle moi forte, claro. lógicamente. Pero bueno, bueno, a naturalidade está aí. Sí mago estar, volvo a repetir, mago estar lonxe para non eh, estar contigo e eh, eh, probar ese queixo tamén, eh, ao mesmo, tamén. E, ao mesmo tempo eso, disfrutar da túa compañía. Bueno, decei... Vale, se Deus queren, ainda vemos ter tempo. <laughs> Se Deus quer, home, claro Onde? que sí. Ogallá que esta podremia que temos por aí mm. riba desaparece. Nos, de, nos deixe liberarnos un pouco. Des, desapareza xa dunha vez e eh, poidamos mm, viaxar con certa mm, con máis tranquilidade, eh, si que eh, eh. ya. Eh, quédanos, quédanos en mente na, na, na axenda temos apuntado que temos que visitarte. Moi bien, eh, pues... Pois- encantada de recibirvos Pois pues moi ben, Ana Foi un, un placer E unha ledicia poderte ter aquí connosco Aquí en Galegos Unha honra, unha honra, honra. O prazor é meu e a honra tamén eh, mm, se me permitides, deixábavos un pequeno poemiña. Claro, sí. claro que permitimos. E ademais é un agasallo pues... para todos nós. Hombre, <laughs> eh, sí, bueno, é un pequeno poemiña porque se titula Sen Cougo, eh, visto, visto, eh, bueno, é sinxelo de todo, pero parece ser que estamos todos os días sen Cougo, é dicir, que non andamos atopado esa tranquilidade, ben sexa, porque uh -huh. eh, a sociedade nos impulsa, digamos, a andar como andamos, eh. ou ben sexa por, porque o mundo decidiu dar ese paso para que nos estemos así. Así que leo vos o poema así rapidiño. Sí, moi ben. E, eh, e na máis. E mm. titúlase Sin acougo. E di así. As veces as rúas están molladas, non por choiva, senón por vaguas. Vaguas sen acougo, que soiñas esbaran As veces as rúas están caladas, uh -huh. non por baleiras, senón por palabras, palabras sen acougo, que soiñas falan tantas veces sen acougo están as rúas por palabras molladas. Nos, moi ben, moi nos, ben. Nos, esto... nos non acougamos tamén. A verdade é que é un moitísimas grazas. Nada, as grazas a vós eh, ao Gallá durante moitos anos sigades estando aí facendo a ledicia de, de tantos fogares. Moitas grazas. grazas. grazas a ti. Seguiremos en acougo tamén, como, como ti nos dis. E ti <laughs> tamén. Exactamente. Veña, ata logo. Ata logo, que vaya ben. Unha aperta. Pero a lección é maior Tras a xiada o calor Bueno, con ses Vamos a irnos, eh, Xulión? Como queiras, o que tú digas. Pois... Por que? Tes algo preparado? Si, hai algo preparado por aí. Será? Que será o, o será o remate e entonces pois nosotros xa nos despedimos sin darlle as gracias a Eli como non como tiña que ser hoxe pois a Fernando moi boas eh, graciñas por estar aí e a ti Xulio tamén moitas grazas e seguimos na teima de falar en galego eh, Pois, queridos ointes, ata vindeira semana ou vindeiro xoves ou eh, estaremos outra vez aquí, dúas oriñas de radio en galego aquí en, en Galegos Novais. Teñan unha feliz semana. E eu como digo sempre que a noite xo vosso descanso, a rúa vosa liberdade e de que xoves que ven e, e a ser felices, quererse moito. Vamos a dar a benvida a unha grande eh, filóloga, escritora, poeta, eh, narradora galega, Emma Pedreira Lombardía que mm, aparte da admiración persoal que eu teño por ela, pois eh, temos que felicitarla porque eh, mm, últimamente está moi reclamada para non somente para poder facer presentacións dos seus propios libros, senón tamén para compartir con outras persoas eh, eh, mm, eh tertulias importantísimas con respecto á poesía, con respecto á narración. A, a, precisamente na, na súa páxina link hai moi pouquiño unha cousa que ten moito que ver con unha con outra poeta que, que entrevistamos hai pouco, al este Armando, Rosalía Fernández Rial, aquela sí. Desnortal, non? Pois, pois ela sí. Eh, parece ser que acaba de poñer aí na, nas redes eh, en unha pedreira as voces Ágrafas que pertence a, a un premio de poesía Cid Vergara Virgaleño, que tamén foi uh -huh. eh, Cid Vergara Virgaleño tamén foi premiado no noso premio de Rosaría de Castro de Cornellá. Ou seja que tamén unha grande mm, mm, ocasión para poder falar con unha grande escritora e poeta admirada por nós. Moi boas tardes. Emma. Hola, boas tardes. Moitas gracias. Non sei se a, a presentación foi a correcta, pero se me, se me enganei en algo, foi por, por cariño que teño, non por outra cousa. De cariño sempre correcto. Vale. Que alguén te teiga con cariño e ben recibida. Bueno, pois eu pedíache que, quería falar contigo por eso, por esas dúas por, por dúas cousas. Unha que vai a suceder mañán, que ten algo que ver con un concello que se chama Carral e eh, que temos moita amizade mm. con tal Carlos que, que por aí organiza tamén cousas. E, eh, e outra, pois, con ese libro que acabo de mencionar hai un boquiño, non? Uh eh, -huh. Cuéntame. ¿Qué, qué, qué, me, qué nos dices entonces con respecto a, a esa mm, mm celebración de, de en, en, en, Carral? Que te vas a participar con. tertuliando, ¿no? Y, a ver, o Premio de Carral mm, está cumprindo neste ano 25, 25 anos, de, de vida, que iso para un certame literario na nosa lingua é importantísimo, vos saberedes, porque tamén estáis aí eh, soportando un premio moi longe. Si vamos a 36, sí. Eh, e iso é unha cousa case que inaudita, non? E entón sempre eh, hai que celebrar. Sobre todo porque a nómina de autoras e de autores premiados tamén é un... Eh, Eh, moi vizosa, moi eh, coñecida, moi variada, non? E, e pois, eh, aparte, pois, Carlos Lorenzo, que é o técnico de cultura de Carral, unha persoa que está atrás de mil proxectos que teñen que ver co, coa literatura, coa poesía, coa arte, eh, pois está mm, moi eh, entusiasmado non con, con ampliar o que é a trayectoria do premio non que só haxa unha celebración unha entrega dun premio e unha publicación, senón que tamén haxa como unha especie de sinerxias alrededor do premio e por iso vai facer estas, bueno, estas xornadas, xa fixo outras que eran evaluativas e a de mañá, pois, a, a min compráceme especialmente porque vou estar cos queridos Valdo Ramos e, e Xosé que era Camba, que son dos autores que, que admiro, aparte de a crítica literaria Inma, mm. Inma Otero. Valdo Ramos, Inma Pedreira, Xosoli Mosquera e, e modera outra grande, non? A Inma. Inma Otero, sí, perfecto. Inma. Eh, bueno, un, un xuntoiro fantástico. De verdade que vai a ser seguro que un, un evento esperado. Por certo, para participar, o mellor tamén se pode escoitar ou pode verse por streaming, non? No lo sé, yo imagino que sí, porque Carlos siempre está en todo y y que o premio no solo quede en Carral, sino que vaya para el mundo entero Así que preguntaremos... Pues, por Sí, Carral está siempre situado en un mapa. Está ben, está ben. Bueno, pues, parabéns, felicitaciones Un, acto extraordinario. Eh, eh, bueno, eh, ¿casi el o día seguinte outro, no sí, o día siguiente presentamos en, en Esa me perdo. Cada día una nueva aventura reseteo cando durmo, durmo pouco, pero bueno, podo resetear, eso é o que teño. Eh, imos a Lalín, ao Círculo de Recreo de Lalín, que é un sitio fantástico, a presentar os libros que hai en min, que, bueno, pues pois é o último libro polo momento que está que está por aí viaxando. E, eh, e viaxaremos a Talía, ata, ata as terras do Deza. Bueno, que, que ese libro xa se foi, foi presentado en moitísimos sitios, eh? é verdade que eu, uh, eso, doicho meus parabéns porque, quer decir, si te solicitan, quer decir, que mm. te leen. Claro, sí, sí. Gustame pensar que, aina que non me lean, polo menos si tamén me escoitan, non? <laughs> Como, é, un, é, una, Nós admiramos que moito, non somente porque te escoiten, sino porque, porque te lean, sino porque ademais, mm, bueno, cando falamos con outras persoas que, que te coñecen e que saben do, do, do traballo, pois, pois claro, admirante, eh, eh, eh, ponnos en valor pois un traballo extraordinario que estás a facer. Jo, eh, <laughs> que escoitar estas cousas mm, é maravilloso. Eh, a verdade é que o libro está funcionando moi ben porque está feito con moitísimo cariño, non, non só pola miña banda, non que eu son simplemente a, a que puxo aí as palabras, as historias, se pola parte da, da editora de Cuarto de Inverno entón para nós é moi especial estar co libro en todas partes non? Eh, coido que outras editorías máis grandes xa teñen unha presencia de seu nas montras, nas librarías nas bibliotecas, pero Cuarto de Inverno quere estar a pé de rúa, quere estar entre a xente e para iso facemos unhas presentacións polo menos as que facemos co, co con ese libro da Conquiña azul, pois pues, é levar unha sí. maleta azul. Pois, e levar moitas historias das que están aquí, porque non só é un libro para quen para quen gosta de ler. Os libros sí. que hai en min, que, que debe haber moitísimos, non? Porque ti eres unha lectora impedernida. Sí, de feito estou mirando todos os que tens por aí atrás a ver se cazo algún título. <laughs> bueno, tamén teño algún, seguro que algún hai teu, sí, seguro, sí. seguro hai un escoita, eh, pero non che te... mira, non che ten solamente esos. Hai outros ah, por aí de outros sitios, de outros recunchos, eh? Sí, teño que teño un <laughs> teño un pequeno eh, de... hai un que que me fixo moitísima que, sabes que nos recomendou unha amiga túa tamén, eh, amiga común, unha, unha tal Resina Vega, non sei se, se ah, sí, coñeces. <laughs> sí, pois pues, un, un ese foi, a ver, o, bibliópatas e eh, fobólogos, me parece que era así. Fobólogos, ben, ben, ben. sí, anda por aí. Pois pues ese libro está, sería como o irmán maior... Está ali no outro lado. mi María, no libro, que maravilla. Pero, ese libro ver, sería o, o irmán maior deste outro. De, irmán maior deste outro. Bueno, tú, sí, tú ten moitas eh, satisfacción en todos eles porque porque Ademais, eh, publicas en, en, en grandes editoriais, que quere decir que eso te, xa ten xa polo feito de que mm, xa é en Galaxia, porque te que ver os premios eh, extraordinarios que, que, que, por certo, hai que saber, os nosos entes non o saben, pero nos dicimos todo. Eh, o premio de gala de, do libro galego, que ainda hai pouco, me parece que do 2020, non? Yo, o, yo, o Xavier Lourenzo Valerón, do ano anterior, ou, ou o Jules Verne, o, o premio da crítica, bueno... Mmm, Así, non? Os poucos. Os boquiños andan por aí, sí. Merecido, merecido. É verdade. Mm, bueno, entonces falasnos do, deses libros que hai en ti que mm, mm a tendencia eh, é eh, mm, aparte de todo o que podamos eh, nomear con, con, con adxetivos dun xeito ou doutro mm, o teu eh, sempre é feminismo eu non, eu non Quero citar a Xela Arias, non? Con, que, que celebramos tanto ano pasado que, tamén, eh, que temos que seguir celebrando, dicindo que sendo muller, sendo galega, non podo non podo excusar ser feminista e ser galeguista, non teño é unha consecuencia e eh, é unha escolla tamén ás veces consciente, entón si sí, falo dende dende o feminismo, dende a opción de, de ser muller, muller, muller. Eh, muller privilexiada, sempre direi eh, neste, neste, neste lugar, neste momento nestas condicións nas que vivo son unha muller privilexiada e pero teño que darlle voz ou polo menos o non cometido darlle voz ás que non son tanto ¿no? Eh, e frear certas actitudes privilexiados nos por escoitarte, verte, lerte <laughs> hai privilexios diferentes hai, eh, son, son cosas diferentes Bueno, non sei, eh, non, non todo o mundo pode eh, decir que, bueno, pois pues, ten esta relación que, que, que estamos tendo contigo, non? Eu mm, mm, por eso, por, por o seguimento, por, por o cariño que, que, que, que, que que ainda non cho paguen, porque esto, escoitamos e falamos eh, e, sabemos moito máis de Xela Arias gracias a ti, posto que nos fixetes unha, mm -hmm. unha videoconferencia extraordinaria. <laughs> Moitas grazas. Traballamos moito para para para que se coñezan non outras autoras, sempre vou poñer en, en valor a todas eh, as nosas autoras e autores, pero con especial fincapé nas autoras, que son mm-hmm. as máis bueno, silenciadas, non? Eh, temos aí, o que digo todos os anos as letras galegas, temos cinco. Mm. Mm. eh, eh bueno. É unha injustiza terrible. Vai, bueno, vai eh, por aí vamos, non? A, a ver se si eso continúa. Agardamos que sí. Porque, desgraciadamente... van a ver, Ainas. Porque a ver, ah, Ainas. A ver, Ainas. Igual Carmegas. Tamén. <laughs> tamén, tamén, tamén. A ver, a ver, Ainas. Bueno, Armando, Armando e máis eu somos amantes da, da poesía, pero Armando, cada vez que vemos que ten unha, unha poeta diante, pídelle que, que lean algo, verdad, Armando? Ti sempre... Sí, sempre, lle, sempre lle algo, aunque sea pouquiño, pero que sexa algo, porque é algo da súa alma. Pero non teño nada, aquí estou na cociña, porque, bueno, falades de privilexio tal, pero estou en pixama, é na cociña. para que é onde mellor está, é onde mellor, está. Porque se está... E agora mesmo, o este libro que, que non é un libro de poesía, nin un libro pois de narrativa, e, e, e que tamén o é. O sea, ni sin nin non din todo pero esa creación, esa creación narrativa túa a veces tamén é poética. Sí. a veces non no, no se pode evitar. <laughs> Eh, puedo buscar un anaquiño si quieres. Claro, sí, mientras, mientras yo digo, Armando, que, que, que, si él también colleu alguna alguna obra de, de Emma, él la sigue, seguro que él también la sigue, ¿no? Sí, sí, sí, tengo alguna, sí, aquí detrás también tengo también tengo <laughs> libros. Muy bien, muy bien. En una maleta. sí, sí. pues, pues la verdad eh, es pues, a ver, Emma, mm, mm, é un compromiso ao feito de que sí. ti nos leas algo, pero para que os nosos ointes saiban de que non somente empregas a poesía, pois que a narrativa tamén é parte da túa uh, grande faceta, non? Porque uh -huh. Eh, mm, eh, me parece que na, os premios de gala do libro galego me parece que tiñan algo que ver co, coa xenda cultural galega tamén, non? Como? No, digo que, ah. que cando te, te, te entregaron o premio eh, sí. o premio Gala de, do libro galego tamén tiña que ver uh -huh. co, co, co, coa asociación de escritores galegos, non? Sí, bueno, é un, é un premio compart, bueno, compartido no que está auspiciado pola Asociación de, de Escritoras e Escritores de Lingua Galega, pola Asociación de, eh, de bueno, a Federación de Librarías e tamén a Asociación uh -huh. de eh, bueno, non me sai agora de, de editoras en lingua galega, non? E de todas ensamblan esa triple entente do libro e, e, e premian non? os mellores libros do ano tiven a sorte de estrearme cunha obra juvenil e, eh, e convencer nun ese momento e foi, foi unha sorte. E, nós nos que, que somos unha emisora aquí municipal, pero humilde e tal, pois pues temos que gabarnos de, de, de xente como a ti. Claro. <laughs> Pero xente como a mí é, é circunstancial, ese ano son eu, ou ano que ven é outra, bueno, e, e eso, bueno, o, o, bueno, Pero nós temos... non nos Ah, estamos aí. Pero no temos eh... o eh, privilexio de poder falar contigo e eh, entonces eh, ah, hai que... precisamente... <laughs> no, nós falamos agora estos fintres, falamos con Enma Petereira. Claro que sí. Moi ben. Bueno, Eu feliz. Pues, si, si tes escollido ese, ese pequeniño eh, espazo, o pequeniño texto, escoitámolo e, eh, además ademais tampouco eh, eh, facemos demasiado para que non, tú, tú, tú non A ver se me entendes, que non queremos incomodarte demasiado, porque eu sei que... Ah, non, non, non, non non hai incómodo ningún. Eh, na casa sempre hai faena. <laughs> sempre, sempre, sempre. Bueno. Mm, hai un capítulo aquí que me gusta moito porque porque sempre falo que sempre falo das mesmas cousas, non? Eh, os libros son unha obsesión, pero tamén as casas son unha obsesión para min. De feito, penso que Castelao falaba da vaca como animal totémico galego, eu falo da casa como animal totémico galego. Creo que, sí. que hai moitas mortes, moitas leas, moitos xuizos, moitas enfermidades, moitos enfrontamentos polas casas, non? Sobre todas as casas eh, matrices, non? Das familias. E tamén, e tamén hai tamén hai unha cousa que sempre que dicimos eh, cando estamos fora dicir, non vou á casa ou vou pa, ver a, miña, a xente da miña casa a, a, porque eu, a, é donde tempo da raíz donde nacemos e, aunque tens no outro sitio dices vou a miña casa aunque non sei se a túa que, se, que a leve un irmán ou un primo ou que sea pero dices é a miña casa É que ten que ver co, co, coa pel, xa, non? Coa alma sí. da pel, ten un algo de, de, de estrutura mítica. Pois pues este, este capítulo que é un dos últimos chamase unha casa nas árboles, e di A vida para min ven sendo unha sucesión de casas e de perdas de casas. Se cando morreu a miña avoa deixamos atrás a casa da aldea e cando morreu o meu avó aquel piso no que medrei canda eles, a o momento os meus días tiveron a fixación pola casa. Desde que traballaba e estudaba ao mesmo tempo, desde o primeiro premio literario que ganei todos os meus cartos estaban destinados a empetarse para tres cousas mercar libros, viaxar e mercar unha casa onde meternos todos os libros e máis eu e poder lavar a roupa sucia das viaxes e seguir a viaxar. E así volver a comezar nun ciclo semellante ao dunha lavadora. Cando éramos pequenas, o meu irmán e máis eu construíamos casas con sabas, mantéis e pinzas. Tiñamos unha casa nas árbores, na maceira grande do fondal, pero a miña vertixe impedía subir polos tacos cravados no tronco e ali no que para min parecía unha altura insalvable estaban as miñas amigas ou as miñas primas agardando por min, burlándose e agoneándome. Se <laughs> cadra buscar algunha alternativa á casa da árbore, fíxome querer aniñar en calquera sitio, a pesar de que a rapazada da aldea opinase que tiñamos a mellor casa da árbore do mundo. Moi ben, moi ben. É unha, unha maravilla, sí, señor. E, eh, e eh, agora que me falabas, eh, que, que, que estabas, bueno, que describías parte dunha dunha situación, claro, inventada, pero que sí. ten algo que ver coa túa propia realidade, non? Porque senón non sí. escribirías, básicamente. Pois pues, estábame Ese... lembrando me lembrando da casa de miña avó que enfrente uh -huh. ao carón da casa tiño tiño o, o pozo, que lógicamente había que tiña, tiña o pozo, e, e tiña unhas árbores eh, tam, tamén na horta, non? Había sí, sí. o canastro, o, o orrio, o canastro e, unhas árbores. E había unha maceira que eu sempre subía a ela. E a abuela sempre me, me rifaba. E acordábame, acordábame de, de... Bueno, pois pues de un... A túa lectura fixo unha... Lectura, ese traballo é, un, é, un, é unha realidade daquela nenes que vivimos. Sí, sí. Levou ali Eso, eso é fantástico. Este libro pode levarnos a, a, a outros sitios, sobre todo cara atrás, algo está algo está acontecendo, non? Dicías que era unha situación inventada, pero non o é, porque este, este libro realmente son, bueno, denominaron memorias, memorias sí. mm, bibliográficas, non? Contando un pouquiño que son estes 40 e pico anos que teño, en relación cos libros e coa lectura, <laughs> pero como non sempre estou lendo, e sempre estou escribindo, sempre estou atrapando libros, pois realmente todo ten que ver, non? Entón, aí hai moita vida, hai moitas anécdotas e cousas sí, moi duras, hai cousas simpáticas, e hai moita lembranza ese compartir teu creativo é eh, precioso, fantástico. Además, me, eh, título extraordinario. A min, vamos, serpente, eses libros que hai en min, o sea, que, que, que ademais non non teñen un número determinado, non? Algo, non. Algo que, que sempre terá... Non, porque está, me, está medrando sempre. Bueno, li, o título non é meu, o título é de das minhas editoras, de André e de David, que, uh -huh. como xa vos dicía, traballamos man a man, eh, foi un proceso super bonito, eh, moi delicado e, e ao final pois mm, foron eles que, que puxeron o, o título porque eu non me atrevía a pechar este traballo porque coido que aínda que falo moito de min e falo moito en carne viva cando escribo poesía este é o libro máis meu non? e máis eu de todos os que escribín e dábamo un pouco de responsabilidade de poñer o título entón fixeron non, fixeron non David e, e a Crea Pois, no, de verdade que que eh, eh, un ex, vamos, é un exitazo eh, seguro sí. que terá non somente es que mm, a máis continuará seguro que continuará Sí, sí. Tú sabes. Será como aquel, cuando dicen aquel anuncio, continuará. sí, sí, sí. Bueno, Emma, que moitísimas grazas que para nós é un, pre, é un placer, unha honra eh, vais emitirnos dous programillas que facemos tanto sempre en Galicia como en, en Galegos no vais bueno, eh, si precises si queres dicirnos algunha cousa máis para os nosos entes de seguidores aquí estamos, e eh, senón hasta outro momento tú mesma. Eu só darvos as grazas por, por, por polo cariño que me demostrades sempre e polo traballo que facedes. Estar, a casa está aquí, xa, xa, xa acabades de dicir, pero estades facendo unha casa tamén da diáspora, de alguma maneira, para, para veirar a todas as persoas que, que estamos lonxe, non? Da lingua, da cultura, e, e iso é unha ponte... Gracias a vos. Gracias a vos, a xente como a ti, pois pues, sentímonos perto tamén. Entón, o sea que... E tanto que sí. Vamos, vamos a... Aportamos un grauciño de area a este, os galegos do Mediterráneo que saiban que... que <laughs> eh, os... Por do Atlántico. <laughs> pois... pues, Sentémonos orgullosos de vosotros. Sentémonos orgullosos de vosotros. Entón, aí estamos. Graciñas, eh, hasta outro momento. Non te incomodo máis. Pois pues moi ben, Irma. Bicos. Moitos. Hasta logo. 老姨娘在。